บุ๊กทูแปดสิบห้าฮัชตาดูพันจคำถาม อดีตการหนึ่ง سوال ค ر د ن گذشته یک คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้วชม ا چقدر ن و ش ی د ดอีด คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วช شما چقدر کار ک ر د ดอีดคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้วชมาเ م กัดเน ن و ชเตอีดคุณนอนหลับสบายไหมช شما چطور خ و ا ب ีดีดคุณสอบผ่านได้อย่างไร شما چگونه در امتحان قبول شده اید؟ คุณหาทางพบได้อย่างไร شما چگونه راه را پیدا کرده اید؟ คุณพูดกับใครมา شما با چه کسی صحبت کرده اید؟ คุณนัดกับใครมา شما با چه کسی قرار ملاقات گذاشته اید؟ คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา شما با کی جشن تولد گرفته اید؟ คุณไปอยู่ที่ไหนมา شما کجا بوده اید؟ คุณเคยอยู่ที่ไหนมา شما کجا زندگی می کرده اید؟ คุณเคยทำงานที่ไหนมา شما کجا کار می کرده اید؟ คุณแนะนำอะไรไปแล้ว شما چه توصیه ای کرده اید؟ คุณทานอะไรมา شما چی خورده اید؟ คุณได้พบอะไรมาชมาเชอ ا ط ل ا ع ا ค ی کسب کرده ا ิดคุณขับรถมาเร็วแค่ไหนชมาบาเชสอร์อติรานันดกีมีคาเดิดคุณใช้เวลาบินนานเท่าไหร่ชชมมาด شما چه مدت پرواز ک ر ิดคุณกระโดดได้สูงเท่าไหร่